الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد آه فالحمد لله والشكر له على هذه النعم المتواترة ونحن نقر بألسنتنا وقلوبنا أن كل ما بنا من نعمة فمنه جل وعلا حيث قال وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم نشكر الشيخ أبا عبد الرحمن الشافع بهذه المحاضرة آه، والتي يعني تمنيت أنه اكتمل بهذه المحاضرة واكتفينا بها لما فيها من النصائح والتوجيهات والإرشادات التي بإذن الله تثبت قلوب السامعين وبعد ذلك نشكر إخواننا القائمين بهذا المسجد مسجد الأولين ما شاء الله الذين يقومون بخدمة هذا المسجد والذين يعمرون هذا المسجد يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر bila shaka hizi ni neema kubwa sana mimi nilitamani shekhe angemalizia yeye na tukatosheka lakini kwa vile amenitaka niseme na furaha kubwa sana ambayo sikuja nikiwa nayo wakati nakuja, lakini nimetokea baada ya kuziona hizi auju hizi nyuso, kizitazama nyuso ambazo zimehudhuria salatu alfajr ndani ya muda huu wa baridi wa mapema hivi, bila shaka ni alama nzuri ya kheri. idha ar rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu al-iman. Kimwona mtu anazoea msikitini ni alama kweli kubwa ya imani, alama ya kheri, hasa katika nyakati kama hizi ambazo ni ngumu. Tunamwomba Allah awalipe ndugu zetu wasimamizi wa huu msikiti na awafikishe pamoja na sisi na awaongoze pamoja na sisi katika haki إنه ولي ذلك والقادر عليه شيخ أمزنزية مسألة الثبات على السنة وعدم التلون وهذا الأمر يحتاج إلى الصدق بالله ومع الله عز وجل na jambo hili linahitajia ukweli kutoka ndani ya nyoyo zetu kutoka ndani ya nyoyo zetu ili tuweze kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alileta fathu na nusra kwa waumini masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuona yale walionayo ndani ya nyoyo zao katika ukweli laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله نسمع aliwaridhia waumini wa hum ashabu rasulillah ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in Allah aliwarithia waumini laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara bay'atu ridwan katika sulhu ya Hudaybiyah walipompa bai'a mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kipindi kigumu kwa jambo ambalo akili za mwanadamu au za wanadamu zilikuwa haziwezi kulikubali kwa vile ni amri ya Allah na ni maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hawajaona jambo kama hilo kabla wala baada lakini wana ukweli ndani ya nyoyo zao wanaamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kiongozi wao katika hii haki wakampa bai'a Allah akawaridhia idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim akayajua yaliyo ndani ya nyoyo zao kwamba ni wa kweli Al-Imam Al-Kathir ta'ala akasema fa'alima ma fi qulubihim min al-iman was-sidq wal-wafa akayajua yaliyo ndani ya nyoyo zao imani ya nyoyo zao Allah akaijua kadhalika ukweli ndani ya nyoyo zao Allah akaujua walwafa na kutekeleza yale ambayo ndo maagano na makubaliano Allah akayajua ndani ya nyoyo zao kwamba hawa si wasaliti ni wakweli akawapa nini faathabahum fathan qariba akawalipa fathu ya haraka Allah akawapa fathu wakashinda kweli baada hapo ule mji mtukufu ukawa chini yao pasina kutumia gharama kubwa na mali nyingi kwa sababu ya ukweli ndani ya nyoyo zao asidqu ma Allah azza wa jalla ndomana maana ahlulilmu akitaja miongoni mwa shuruti za Uislamu ili mtu awe Muislamu katika shuruti za la ilaha illa Allah ni asidqu katika shuruti za la ilaha illa Allah alilmu walyaqin walqabulu walinqiyadu fadri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة الصدق مع الله عز وجل ukweli pamoja na Allah hawezi akawa mtu ni muislamu ambaye si mkweli haiwezekani akawa mtu wa sunna ambaye si mkweli haiwezekani na yeyote ambaye ni mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala akaikiri hii neema aliyonayo kwa ukweli ndaye moyo wake ataishukuru ataibeba ataihami kwa gharama zote akijua kwamba kuna neema kubwa zaidi ya hiyo Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alikuwa akisema la adri ayya ni'matayn a'zamu alayhi sijui ni ipi neema kati ya hizi neema mbili kubwa kwangu mimi an hadani lilislam au an au an ankadhani min hadhihi alahwa kwa vile Allah alivyoniongoza kwenye Uislamu au kuniongoza na bid'a zote nikawa katika sunna neema ya Uislamu na neema ya sunna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma alikuwa anasema sijui kati ya neema hizi mbili ni ipi kubwa kuliko nyenzake neema ya sunna ni kubwa sana kwa kujua thamani ya neema ya sunna na kuibeba katika hali zote na uzito wote na mashakili yote kama yaliyotajwa na shekhe katika kalima yake kwa tabu nzito nyingi bila shaka jambo hili linahitaji sidq linahitaji ukweli jambo hilo linahitaji ukweli kutoka ndani ya nyoyo zetu ukweli ndani ya nyoyo zetu ndio utatupelekea kusimamia yale ambayo tunayasoma katika kitabu kadhalika katika sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikiwemo jambo la yale ambayo yatakuwa ni sababu ya kuipata sunna na kuijua sunna talabul ilmi shar'i kuitafuta elimu ya kisheria jambo hili linahitaji ukweli yeyote ambaye si mkweli hawezi akalazimiana na jambo la kusoma akiwa anajua baada ya kusoma hakuna mshahara akiwa anajua si kwamba nikisoma mimi nikamaliza juzuu amma naenda kupandishwa cheo au naajiriwa stationary fulani au kadha hapana lillahi azza wa jalla jambo hili linahitaji ukweli ndani ya moyo kwa mtu anayejua ya kwamba llahu bihi khairan yufaqihu fi din yeyote ambaye Allah amemtakia khair na mkafiki ya dini yote anayejua hili unahitajika ukweli na mtu akishakuwa mkweli ndani ya sunna atawajua watu wa sunna wenzi wake na mapenzi na mafungamano ya sunna yatakuwa ni ya kweli hayavunjwi na chochote katika vitu vya kidunia يقول الله عز وجل ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني بعدها العلم بتاج السقام sababu za أكما الإمام الكثير taala الله تعالى كذلك إمام الجليل الطبري wametaja miongoni mwa sababu za kuteremka kwa aya hizi ni kwa sababu ya watu wawili Uqba ibn Abi Mu'ayth kadhalik na Umayya ibn Khalaf walikuwa ni marafiki wawili wanapendana katika ukafiri na maisha yao na hali zao ikawa miongoni mwa siku Imam Mjariri rahimahullahu ta'ala katika riwaya iliyotaja miongoni mwa siku ikawa Uqba ameandaa shughuli maalum ameandaa majlisi maalum akawalika baadhi ya watu wenye thamani kwake miongoni mwa watu hao akamwalika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume alipofika kwenye majlisi hii akamwambia la tanawal au la akulu ta'amak hatta tashhada an la ilaha illa Allah sigusi chakula chako mpaka ushuhudie la ilaha illa Allah Uqba akasema ashhadu an la ilaha illa Allah mtume mtukufu na hadhi yake na thamani yake hali chakula changu mpaka aseme la niseme la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah basi baada ya kutamka neno hili baadaye akakutana rafiki yake Umayyah ibn Khalaf na habari zilishamfikia kwamba rafiki yako ametamka shahada ametamka la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah akamwambia wewe umetamka la ilaha illa Allah umekuwa katika wafuasi wa Muhammad akamwambia da'awtu majlisan nimeita mimi majlisi maalum kikao maalum fadaautu muhammadan nikamwita muhammad faaba an yakula ta'ami illa an aqula au an an ashhada an la ilaha illa allah faqultuha akakataa kula changu mpaka niseme la ilaha illa allah nikalisema neno hilo basi akamwambia sikusemeshi na hauwi rafiki yangu mpaka utoke uende kwa huyo muhammad na umtemee mate jamaa kutokana na urafiki wake na ukaribu wake kwale akatoka akaenda kufanya kitendo hicho baadhi ya ahlul ilmi katika baadhi ya riwaya wanasema alipofika kwake akikusudia kitendo hicho kweli akayatoa yale mate lakini akageuka akamrudia akapofua macho yake mpaka akafa akiwa ni kipofu haoni baadhi wanachoona taja ni sababu hii au nyinginezo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha wa yauma ya'ammu dhalimu ala yadayhi na si kwamba dhalimu kwa ukafiri kwa unafiki kwa uovu aliyefanya dhulma atauuma na kuungata mkono wake yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ole wangu maskini yangu hasara juu yangu لو ningefuata njia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila law nisingemfanya fulani kuwa ni kipenzi changu laqad adallani an dhikri ba'da idjaani amenitoa kwenye ukumbusho kwenye haki baada ya kuwa imeshalifikia ikiwa ni ukuba haki imeshamfikia na imeshatamka shahada akatoka kwa sababu ya kumtii rafiki yake wa hakata mwinginewe ambaye zinamhusu sababu hizi au zinaenea aya hizi yeyote atamtii rafiki yake akaiacha haki akaacha sunna akakhalifu analolijua kwamba hili ni sheria kwa sababu ya kumtii rafiki yake kiongozi wake hata babake mamake shekhe wake mkuu wa kadha yeyote atajilaumu kwa mujibu wa hii wa yauma ya ya'ammu dhalimu ala yadai siku ya tauma mkono wake kwa masikitiko makubwa kwa miongoni mwa mambo ya msingi ni hila aliyosema shekhe katika kalima yake adamu talawun na watu wanatalawun kama ilivyoelezwa kwa sababu kama hizi za kuwatii marafiki zao watu wao jamaa zao vigogo wao wapo watu wengi wameshindwa sunna na anasikia maneno ameelewa kwamba hiyo ndio haki lakini shekhe wake yuko kwenye bidaa, miaka nenda rudi habadiliki anaona aibu kumwacha shekhe wake wapo watu wengi wanaacha sunna wanashindwa manhaji ya haki wanaielewa kwamba ndio haki lakini kwa sababu watu wao na viongozi wao wamewang'ang'ania miaka mingi tambueni ya kwamba wa yauma allah dhalimu ala yadai watu watauma mikono yao na kusikitika kwa sababu ya kuwafuata watu na kumwacha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na siku ya kiyama mambo yatakuwa yamebadilika siku ya kiyama Allah ataondosha sababu zote na mtu atasikitika kwa nini hakufuata haki aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayuha nas ibadallah tunatakiwa tusiwe na taasub katika dini na hili litathibitisha ukweli ndani ya nyoyo zetu tumemkubali Allah na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ukweli hilo litatuachisha vitamu tunavyovitaka katika mali na vinginevyo kwani wangapi katika masahaba ilikuwa uchumi wao ni pombe hana biashara nyingine zaidi ya pombe baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuharamisha pombe inma al khamr wal-maisiru wal ansab wal azlam rajsum min amali ash shaytan fajtanibuh wangapi walimwaga pombe zao na ndo uchumi wao, ndo kula kwao, kuvaa kwao, kujenga kwao. Wewe huwezi kufanya au kuacha lipi la dunia kwa ajili ya Allah, huwezi kuacha lipi. Kama sisi ni wa kweli, huwezi kuacha lipi unaposomewa aya na ahadithu rasul, ikiwa tunawafuata salafu saleh, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ndo hao waliacha vizuri vyenye thamani kwao lillahi wa waliacha ikiwa sisi ni wakweli kwa ajili ya Allah hatuwezi kuacha watu wetu na jamaa zetu wapi vipenzi kama kina Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu aliyemfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kusilimu mamake kipenzi anamtangazia ikiwa umemfuata Muhammad mimi nakaa juani jangwani kwenye jua kali la akul wala ashrab wala kadha wala kadha hatta amut mimi sili sinywi sichani nywele siogi watu waseme mamake kawa kichaa kwa sababu yeye kafanya siyataka yani fedheha hii unaionaje katika mji mamako anakuambia ukifata sunna ukifata manhaju salaf ukifata njia kadhaa mimi mtakauti au mimi nitaacha kula au mimi nitafanya kadha na wote barabarani wakiniona waseme wewe ndio unamtia kichaa mama yako nani anaweza kuvumilia hili Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu akamwambia mamangu eh hili nimelifuata lillahi na sirudi nyuma kila akifita watu anamwambia Saad mamako anakufa mamako hali ni mbaya maji hani nywele timtim kwenye jua mpaka uache njia ya Muhammad urudi kwake ufuate mila za wazee wako kauli ya mwisho akamwambia mamangu lau kama nafsi yako ingekuwa na nafsi mia nafsi yako ingekuwa ni nafsi mia alafu zikatoka kwa pamoja maumivu ya watu mia ya nafsi mia zikatoka kwa pamoja haitikisi hata unywele wangu ni mamangu kipenzi umenizaa kwa hili lillahi na kwa haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam hunirudishi nyuma wangapi wanaoacha wanaacha dawa na dini na haki kwa sababu ya wazazi wao kwa sababu ya marafiki zao kwa sababu hata ya mashehe zao na mambo mengi kama hayo hili linadhihirisha kutokuwa na ukweli ndani ya nyoyo zetu kwa hakika أما الذي يقوم صادقا مع الله عز وجل أتك إسمامك والمكويل بمجن الله فهو يتحمل كل المس... المشاكل أتى يا يبيب مشاكل يوتنا يقود يقواكي تزام تاريخ السلف مصحاب الموان الله عليهم أجمعين يلي وسيم والفميلية تزام تاريخ يا أئمة الهدى تزام سير إمام أحمد anapigwa mijeledi ambayo baadhi ya aima wanasema lao angepigwa punda mijeledi ile angekufa Imamu Ahmad anapigwa bakora ambazo ingepigwa bakora hizo punda mnyama angekufa anapigwa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala tena si kwa ajili ya dini yote au itikadi zote au sunna yote kwa ajili ya aqida moja tu ya kusema alquran kalamullah ghairu makhluq bas kwa aqida hii hunitowi hili moja tu wewe unaacha mangapi kwa ajili ya watu akasema hili moja siachi baadhi ya watu baadaye walikuja kumuuliza Imam Ahmad kwa nini wewe hukuweza kufanya kama walivyofanya wenzio waliofanya tauri ya mwingine anasema mimi alquran alinjil الزبور القرآن التوراة الإنجيل الزبور هذه كلها مخلوقة بعض أئمة Qur'an, Taurat, Injili, Zaburi vyote hivi ni viumbe anakusudia vidole. Anasalimika kwa kugeuza maneno kwa namna fulani ambao wale wakaelewa kwamba amekubali Qur'ani pia ni kiumbe. Mbona ukufanya kama wenzio waliogeuza maneno au waliongea maneno fulani na wengine wakasema kwa sababu ya kuchelea nafsi zao kwa nini hukuwa hivyo akasema wakati nalazimishwa hilo nimezungukwa na kundi la watu lao ningetamka neno hilo tu wanafunzi wangu wanasajili watu wanarekodi akida hiyo ingemezwa na watu wangapi waliopotea au ambao wangepotea kwa sababu ya kauli yangu moja moja tu akasema alquran kalamullah ghayr makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud akimwambia amiri mtawala anayemtesa kateswa na watawala zaidi ya watatu kila mtawala anamtesa mwingine anakufa mwingine anamtesa mwingine anaagizwa aletwe kabla hajafika kwake Imamu Ahmad anaambiwa yule mtawala husalimiki kwake kwa namna alivyoazimia kukufanya anaomba dua ewe Allah nijalie nisimkute hai kweli anakufa akiwa njiana analetwa kateswa kwa utawala zaidi ya watawala watatu kwa hali zote Imamu Ahmad haati ya aqida akazuiliwa kusomesha akafungwa jela haya yote akamsibu lakini hakuacha hakuacha hakuacha aqida hii moja ya Kiislamu hakuacha aqida moja ya sunna aqida hii moja ya kisalafu hakuiacha wewe unaacha mangapi kwa sababu ya watu na vitu unaacha mangapi ahbaba na fillah haya yote yanahitaji ukweli pamoja na Allah Tazama maisha ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anafungwa, anahamishwa, anatolewa huku, anazuiwa kusomesha, anawekewa mazingira magumu katika hali zote. Anasema mafa'alu bi a'da'i, maadui zangu watanifanya nini mimi la kuniumiza? Habese faragha, wakinifunga mimi kwangu ni faragha wakinihamisha katika mji wakanipeleka mji mwingine kwangu ni siaha na kwa nimefanya utalii chochote wanachofanya niko pamoja na Allah wamemtesa wakamtesa mpaka akafa jela Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ni mtu mkubwa na ana wanafunzi wengi amekufa yuko jela si mtu hai la akiwa anasoma Qur'an kitabu cha Allah innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir achafa jela Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ndugu zangu nimalizie kwa kusema hivi tunahitajia ukweli katika sunna tunahitajia ukweli mbele ya Allah tuache uongo na Allah anatazama yaliyo ndani ya nyayo zetu الله لا ينظر ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم katika riwaya kadhalika wala amwalikum hatazami sura zenu wala wala viwiliwili vyenu katika riwaya wala mali zenu Allah anatazama yale yaliyo ndani ya nyoyo zenu walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum anatazama nyoyo zenu na matendo yenu kwa tuwe ni wa kweli ndani ya nyoyo zetu mpaka kuafikiane aqwalu na afualana maneno yetu yaafikiane na vitendo vyetu na kadhalika yatikiane yaliyo ndani ya nyoyo zetu ukweli pamoja na Allah na mtu akiwa mkweli pamoja na Allah la yatazahzah hawezi kuwa ni mtu ambaye anayumba yumba wala anapapatika kama anavyosema imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala anahimiza juu ya jambo la kudhibiti katika haki fathbutu ala alhaqi wa in tazalzalat aljibal wa asafat alawasif thibiti kwenye haki hata kama milima itatikisika milima simesimama itikisiki hata ukiona milima inatikisika na kadhalika yakaumba yakapita yaka, yaka, yaka mawimbi makubwa wa aswafat alawasif vimbunga thibiti usiyumbe kwa vimbunga wala kutikisika kwa milima maana yake hata wakiumba unaona kwamba hao ni mabwana wakubwa hawa ni mashekhi wakubwa wametangulia kwenye hili na lile hata wakiumba na wao haki waiona fathbutu ala alhaqi walau kunta wahdak simama kwenye hiyo haki hata kama milima na mabwana wakubwa na watu waliotangulia na watu kadha wa kadha wameyumba umeiona hii ndio sunna fathbut ala alhaqi wa ala sunna mpaka ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi yuthabbitana ala alhaqi ila yawm alqiyam subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan ahsana alaykum Allah kulipeni kila la kheri shehe zetu, angalia yazungumza katika mizani ya matendele yalikuwa ni mema, na sisi pia e, tunawakaribisheni tena kwa mara nyingine. Jazakumullahu khaira. Naam, tunaomba haya insha Allah tuyafahamu maneno ambayo ni ya dhahabu, ili tuyang'ate kwa meno ya magego yaweze kutusaidia, kwa sababu hakika hauwezi kuishi pasina kupata sunna ukasalimika, ndo utaratibu na mienendo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na sahaba zake hakika eh, hakika hawakuishi katika bid'a. Hakika sunna ni kitu ambacho cha msingi sana. Ukiona ukiona unaenda tofauti na maelekezo haya, basi ujue umepotea njia. Kwa hiyo nisizungumze sana katika hadhara ya mashekhe zetu. E, Allah akulipeni kila la kheri. Tunakukaribisheni tena katika maeneo haya ya kitabu inshallah, siku nikifanya ziara tena usitusahau Jazakumullahu khairan Sheikh Ashaq. Jazakallahu khairan kwa kutuletea ugeni huu. Jazakumullahu khairan. Naam. Eh, Tuende kuisha katika shukrani hizi na kuwatakia kila la kheri, mkirudi mrudi salama inshallah.